Georgia Valley she's one of the old Kentucky shore. There are wild and many happy hours away. When well, I've been a sitting and a singing about a little cottage door. Oh, where lived my darling Nellie Gray? Oh, my poor Nellie Gray, they have been taking you away. And I'll never see my darling anymore. in a valley on the old Kentucky shore. There have wild and many happy hours were. Love when I sit and I head a singing about a little cottage door. Oh well, if my darling Nelly Gray, oh my poor Nelly Gray, they have been taking me away, and I'll never see my darling. med den här egna låten Darlin Nelly Gray och med Twistin Patricia slår han igenom 1962 den bara 20-årige rörmokaren Erik Fernström. Hans artistnamn var Rock Jerka, men när han det här året börjar sjunga med gruppen The Violents heter han istället Jerry Williams. Nu ska det äntligen byggas en Öresundsbro, en sex kilometer lång bro mellan Helsingör och Helsingborg Eva Öresundsbro-delegationen rekommenderar. Beräknad kostnad 720 miljoner kronor. Den ska vara klar i mitten av 1970-talet tycker delegationen som också kan tänka sig att senare bygga en bro till mellan Malmö och Köpenhamn. I Stockholm avlöser invigningarna varandra. Vasavarvet på Djurgården, det nya radiohuset på Gärdet, det nya inbyggda Johanneshovs isstadion, som 1962 blir en av Europas största inomhusarenor för ishockey. Och så Wennergren Center, internationellt forskarcentrum som upprättas med ekonomisk hjälp av Axel Wennergren. Det 25 våningar höga kontorshuset är det första höghuset i stålkonstruktion i Sverige.